Ve, quiero los flightes, no los remedicaste. Pero ve a ti cara, ready para el combate. No van a bajarme, por más que tú trates. Que puede que uno de mis compas vos te mate. Haciendo dinero hasta cesante, estamos mucho mejor que antes. Sigue pa'lante constante y hago que el macho cante Me junto con millonarios también un gante Pero siempre con la humildad por delante Tengo amigos, hermanos y también socios Ready para el negocio para la baby, fumo estocio Ya que me tire ese gocio Tripa mi copa que cayó Perdí sonata pa' que mayo para que sufrió y se cayó Que esa gente corte, yo corto soy yo Quieren verme fumar Me acuerdo cuando estaba pelado, no tenía ni un llamado. Y ahora que estoy pegado, me habla el que me había rechazado. Rosado, lazado, el trabajo, preparado. Está hueando el chip que está más Hora de hacer dinero, hora de hacer dinero, hora de hacer dinero, porque quiero y porque puedo. Hora de hacer dinero, hora de hacer dinero. Haciendo dinero con el doner